هروم زيدي وأم وانغو كتك مصحبة وانغو أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر أي أقواهم في دين الله نمن ينقوف كتك دين الله سبحانه وتعالى لعمر أقواهم في دين الله وأصدقهم حياء عثمان لا نيولي علينا حيا زيدي كتك ما صحب وانقني عثمان وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب أقرأهم أي أعلمهم بقراءة القرآن anayejua zaidi kuisoma Qur'an ni Ubay ibn Ka'b na katika qurra as-sahaba وأفرضهم زيد بن ثابت أي أكثرهم علما بالفرائض ambaye ana ilmu zaidi ya kugawa urathi ilmu ya mirathi لزيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل نمجوز زيد وكجوا حلال حرام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه ألا وإن لكل أمة أمينا تنباه كلا أمة ونمؤمنيفه pamoja na kuweza kuwa waaminifu ni wengi lakini yeye hii sifa ikawa imemwegemea zaidi wa inna amina hadhihi al-ummati Abu Ubaidah ibn al-Jarrah aminu hadhihi al-umma muaminifu wa huu umma ni Abu ubaida Amr ibn al-Jarrah radiyallahu anhu الحديث أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى واللفظ للنسائي wasahahu al-albani ingawa wengi katika wanaovioni waidhoofisha hii hadithi taja kuwa ni katika nasibu ya ahadith dhaifu قال ولشدة حيائه رضي الله عنه كانت تستحي منه ملائكة الرحمن عثمان بن عفان kwa ile haya aliyokuwa nayo walikuwa wakimuonea haya ملائكه والله Allah wakimuonea عثمان Uthman ملائكه malaika wakimuonea عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه سمسكم وجمتوم صلى الله عليه وسلم عليكوا ملالا أمي ينيوشا yuko chumbani kwa Aisha au nyumbani kwa Aisha radhiallahu anha na sehemu katika mapaja yake bimaana juu ya goti lake pale au muundi wake ulikuwa waonekana Mtume sallam amejinyosha fastadhana Abu Bakr fa'adhina lahu wa huwa ala tilka alhala akaomba idhni Abu Bakar kuingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kampa ruhusa mtume wa sallam akabakia vile vile alivyokuwa amejinyosha muundi wake uonekana fatahadatha kazungumza na haja yake kisha akaondoka ثم استأذن عمر فأذن lahu وهو على وهو كذلك فتحدث كم بروس عمر كينجي متوم صلى الله عليه وسلم يكو حالي yake ile kazungumza Umar kaenda zake thumma sta'dhana Uthman kisha akaomba idhni Uthman fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume sallam mwanzo akakaa thumma sawwa thiyabahu akatengeza nguo yake vizuri قال محمد أحد رواة الحديث قال ولا أقول ذلك في يوم واحد يعني sio kuwa haya matukio yalitokea katika siku moja inawezekana siku nyingine siku nyingine akatokea huyu lakini alikuwa akitokea Uthman mtume sallama akaa vizuri akatengeneza nguo yake fadakhala fatahaddatha Uthman akaingia akazungumza haja yake falamma kharaja alipotoka qalat Aisha Aisha akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam dakhala Abu Bakr falam tahtash lahu wa lam tubali ameingia Abu Bakar sikukuona ukiwa mcheshi na yeye ukitabasamu na yeye ha ukifurahikia kwa kuja kwake wala pia hukutopoka katika ile hali yako libakia vile vile ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تبالي kaingia Umar pia sikuona uki kama kutabasamu kufurahika na hukujali kuwa ni Umar amekuja ukakaa vile vile miundi yako yaonekana thumma dakhala Uthman fajalasta wasawaita thiyabaka lakini mbona alivyoingia Uthman ulikaa ukatengeneza nguo yako vizuri kwa sababu Uthman iwaje فقال متوم صلى الله عليه وسلم akamwambia Aisha ala astahi min rajulin tastahi minhu almalaika je mimi nsimuonee haya mtu ambaye hata malaika pia wamuonea haya sababu Uthman alikuwa ni mwingi wa haya sana sana radhiallahu anhu arda na katika hadithi nyingine iliyopokea Imam Muslim Mtume sallallahu alaihi wasallam alimjibu au katika riwaya nyingine alimjibu inna Uthmana rajulun hayyun uthmani ni mtu ana haya sana وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته na mimi nilichelea ningebakia vile vile nilivyolala na Uthman akaingia asingeniambia kitu lile jambo lake lilomleta asingenitajia yani angeingia akasalimia akaomba idhini akatoka kenda zake kwa haya alikuwa nayo kwa sikutaka aingie atoke bila kunipa haja yake anayotaka ndio maana nikakaa nikajiweka vizuri ili akiingia asione haya kuniambia anachotaka radiyallahu anhu wa arda na hapa kuna fadhila ya Uthman radiyallahu anhu na haya nyingi aliyokuwa nayo قال وعن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال na mfano mwingine mzuri Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu asema kuntu rajulan madhaan nilikuwa mtu natokwa na madhii sana madhii ni yale yanayomtoka mtu anapofikiria tendo la ndoa kuna maji humtoka rangi ya maji mazito si manii na hii mara nyingine husababishwa kwa sababu ya kazi ngumu mtu yafanya wakati mwingine zaweza kumjia fikra wakati mwingine ni mtu ana nguvu katika mwili wake sababu nyingi ziko kwa ilikuwa madhii yakimtoka وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته na nilikuwa nina haya sana kumuuliza mtume صلى الله عليه وسلم na una haya kumuuliza mtume صلى الله عليه وسلم kwa sababu ya binti yake nimemuoa mimi siwezi kwenda kumuuliza mambo haya so Fatima ni mke wake فأمرت المقداد بن الأسود فسأله nikamwambia al-Miqdad ibn al-Aswad nenda wewe kamuulize ikiwa mtu ampatwa na hili jambo afanyeje faqala yaghsilu dhakarahu wa yatawadda aoshe uume wake kisha atawadhe mahallu shahid amesema kuntu wa kuntu astahyi an as'ala an nabiyya sallallahu alayhi wasallam makan ibnatihi naona haya kumuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu binti yake ni mimi ndio mumewe sasa maneno gani nitazungumza na mkwe wangu haya nitaanza vipi asa leo weza kumwona mkwe azungumzwa mambo ya ajabu ajabu mpaka umwangalie umvipi kuna ile heshima huwa baina ya mtu na yule aliyemuoa binti yake lazima ule mpaka uache pale pale hawa masahaba wamechunga mpaka huo ndio ile heshima hiyo kwa kaona haya kwenye dini وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي فأضع ثوبي نهاية من يجاب سنة yani laiti wanawake waleo watasikiliza makini haya maneno kisha wayatabikishe katika maisha yao Aisha radhiallahu anha Mtume sala llah wasallam amezikwa chumbani kwake kisha akafuata nani baba yake Abubakar As-Siddiq akazikwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam pale pale kaburi la pili Aisha sema sasa pale nkwangu nikiingia nilikuwa natoa nguo zangu sina wasiwasi kwa sababu waliokuwa hapa nani ni mume wangu na babangu ndio waliozikwa hapa wa aqulu inma huwa zawji wa abi huu ni mume wangu na huu ni babangu falamma dufina umar falamma dufina umar ma'ahum alipozikwa umar sasa watatu sasa umar alipozikwa na wao فوالله ما دخلته الا وانا مشدوده علي ثيابي sikuingia isipokuwa nimejistiri vizuri kabisa nguo zangu na yule maiti eh amuonea haya maiti wakati yule maiti hajui chochote kinachoendelea huko wako wanawake leo hawaonei haya walioko hai wacha maiti walioko hai hawaonei haya wala hawajali avaa ovyo ovyo tu kawaida tu Shona mabuibui ya ajabu ajabu siku hizi. Kuna mabuibui ya kufunga kiuno. Aa, akitembea kile kiuno chake afinya ili wewe ukiwa nyuma umuone. Yaani buibui lahitaji buibui. Ile abaya yahitaji abaya juu yake. Au ukaona wengine atembea na maabaya yako wazi kisha ndani amevaa pengine jinzi limembana mwanamke atembea tena arusha ile miguu ili kama hujaniona angalia vizuri nayo hii akiona upepo asikia raha ule upepo mtupe uweke wazi lile abaya hii balaa gani yote ile tuna ukosefu wa haya Aisha radhiallahu anha amuonea haya Umar maiti amezikwa yuko ndani ya kaburi lake asema neno haya kwa nini afanye hivyo hayaan min Umar namuonea haya Umar wakati ashazikwa الله اكبر يعني ليت كما وناكي وله وتويغا مثال وعائشة رضي الله عنها وعن عائشه رضي الله عنها قالت جاءت فاطمه بنت عتبه بن ربيعه تبايع النبي صلى الله عليه وسلم متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akichukua bai'a kwa wanaume bai'a ni ahadi bai'a kuchukua ahadi ya kusikiliza na kumtii yule kiongozi Mtume wa sallam akichukua bai'a kwa masahaba wake wanaume wakimpa mkono innal ladhina yubay'unaka inma yubay'una Allah yadullahi fawqa aydihim walikuwa wakimpa mkono Mtume wa sallam lakini wanawake kwa maneno mmekubali kukupa bai'a Rasulullah kwa maneno sasa akaja huyu mwanamke Fatima bint Utba Utba ibn Rabi'a ambaye alikuwa ni katika Makuraish huyu aliuawa katika vita vya Badr akiwa katika safu ya mushrikini binti yake ni silimu akaja kumpa bai'a mtume sallallahu alaihi wasallam fa akhadha alaiha mtume sallallahu alaihi wasallam katika bai'a akachukua ahadi kwake alla tushrikna billahi shay'an kwa hatomshirikisha na Allah na chochote wala yasriqna na kuwa hawatoiba wala yaznina wala hawatozina alipotamka ile wala yaznina قالت فوضعت يدها على رأسها حياء yule mwanamke akaweka mkono kichwani au na haya kwa sababu ili jambo walikuwa wanawake huru hata wajahilia hawajaribu kulifanya hata wafikirii mpaka wengine walikuwa wakiuliza mwanamke huru kweli aweza kufanya tendo kama hili kama alivyouliza Hind radhiallahu anha mkewe Abu Sufyan mwanamke kweli aweza kufanya kitendo kama hicho sasa alikuwa una ah, pia hii ataka yani kama kusema pia hii atakabea hii kwani hatujui kuwa si sawa kufanya hivyo kwa hiyo akashika kichwa hivi eh فاعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راى منها na mtume sallam akafurahishwa na hilo jambo kuonyesha alikuwa na haya huyo mwanamke na kuwa hili jambo yuko mbali sana nalo faqalat aisha sasa yule yule mama ni kama kaona nichukue bai'a kwa jambo hili pia bwana na mimi tayari najiepusha nalo tu hili Aisha akamwambia aqirri ayatuha almar'a chukua na wewe bai'a kwa hilo ewe mwanamke fawallahi ma bay'ana illa ala hadha wallahi sote sisi hakuchukua bai'a hakuchukua bai'a kwetu sisi mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa kwa aya hii ya suratul mumtahina qalat fa na'am idhan fabay'aha bil aya sema ndio akachukua bai'a kutoka kwake kwa ile aya suratul mumtahin قال الشيخ والحياء المطلوب المأمور به المثنى على أهله هو الحياء فيما شرع الحياء فيه haya ambayo yatakiwa kwa Muislamu iliyoamrishwa waliosifiwa watu wa haya hiyo ni ile haya katika jambo ambalo sheria imeamrisha mtu kuwa na haya nalo فأما حياء يؤدي إلى ترك تعلم العلم فليس بمشروع أما حياء inampelekea mtu kutotafuta ilmu yani aona haya pengine labda yeye hakuwahi kusoma alipokuwa mdogo akawa mtu mzima akajua ule umuhimu wa kusoma ah wacha mimi nikajifunze kusoma Qur'ani akaambiwa hapo utarudi kusoma kaida alif ba ta tha da ni mtu mzima ninaka alif fatha a mimi ehe wewe tha fatha tha mimi eh wewe sasa itakuwa maana hakuna njia nyingine ya kusoma ndio hiyo mpaka usome sasa ukisema mi ah naona haya kweli kweli sasa hiyo mmakosa kwa sababu ilmu sheria haikukuamrisha wewe uende kufanya nini ukaseme naona haya mimi kwenda kusoma kwa sababu masahaba walisoma wakiwa katika hali gani wakiwa watu wazima wansilimu wakiwa watu wazima na wakasoma na wakawa wavioni wakiwa katika hali kama hiyo chukulia mfano mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa utume akiwa na miaka mingapi 40 alayhi salatu wasallam miaka 40 Abu Bakar amwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam wampishana miaka hii mitatu akiwa na 37 na ndiyo mwana wa chuoni mkubwa katika masahaba si alikuwa mkubwa akatafuta ilmu akaijua na kuitambua na wangapi bali tunaweza kusema wengi katika masahaba waliopata Uislamu wakiwa ni watu wakubwa na wakasoma kwa hiyo haya kama hii haitakikani ikiwa itakupelekea wewe kuacha ilmu qalat aisha radhiyallahu anha ni'man nisa'u nisa'ul ansar wanawake wabora walioje wanawake wa kiansar kwa nini lam yamna'hunna alhaya'u an yatafaqahna fi din haikuwazuia wao haya kutokamana na kuisoma na kuifahamu dini yao hawakuona haya kusoma leo waja kumwona mtu bwana una haya kwenda kusoma wewe kuna wengine akiambiwa asome kaida anashukishwa ah, chini bwana mimi ama mwalimu wake ammaliza kambe hii nafikiri utairudia tena kinaona bado haujatulia vizuri aweza kumwangalia yule mwalimu hivi na jicho kali kuliko da ah, da waregesha alifu wewe hmm. eh ufanyeje ndio ilmu ilivyo na wewe huwezi kusoma ikiwa una haya ama ukafanya kibri hivi vitu viwili vya kuzuia kusoma so ukifanya kibri huwezi kuketi mtu yote kusoma na ukiwa na haya kadhalika kulikuwa na mwalimu mmoja akisomesha kule Yemen wakati tusoma alikuwa kijana mdogo hivi hata viatu havai akitembea tembea mguu chuma mtaani Yemen kama nikimpa umri mkubwa alikuwa kama miaka ishirini na ishirini mpaka ishirini na tano umri wake lakini kwa sababu amezaliwa katika familia ya ilmu akakulia alikuwa amehifadhi Bukhari na Muslim mutqin صحيح البخاري صحيح مسلم amehifadhi bil itqan kijana mdogo sasa alikuwa akisomesha fiqh subhanallah kiumbe kilikuwa kimejaa fiqh hicho akikaa hivi kisomesha fiqh utashangaa kijana mdogo kimuona muona mtoto huyu wamekaa chini watu wazima sasa mzee mmoja alikuwa akikaa kule na mtoto wake ajifanya anlala sasa lakini wafatiliza darasa kule kwa somesha bulughul maram yafatiliza na yule mwisho mara naje kumuona yuko katika ile halqa yosoma kumbe ilikuwa mwanzo mwanzo alikuwa ah sema alikuwa anaona haya yule mtoto mdogo bwana tusomesha sisi bwana mwisho nkazoea kumbe watu wasoma tena sasa usione haya kusoma hata akawa yule anayekusomesha ni mdogo wako kiumri Allah amemfungulia katika ilmu soma soma ama ukikataa kusoma utabakia na ujinga wako we maisha yako hivyo hivyo ndio utaenda na ujinga wako asa si afadhali nife nimesoma qaida na suratul fatiha kuliko nafa hata suratul fatiha sijui soma usione haya katika kusoma tena sema waqalat ummu sulaim ya rasul allah inna allah la yastahi min alhaq allah hayonei haya haqi huisema هل على المرأة من غسل إذا احتلمت je mwanamke pia aoga janaba akiota kama vile mtoto wa kiume akiota na mke pia hivyo hivyo قال نعم إذا رأت الماء نعم akiona maji ametokana maji kama vile mtoto wa kiume atokana manii basi ataoga وقال مجاهد رحمه الله لا يتعلم مستح ولا متكبر watu wawili hawezi kusoma mwenye haya au na haya atakutafuta ilmu na mwenye kibri mwenye kibri asome kabisa na ndio wengi tunao Mombasa hayat kibar aljuhala wako wengi tu Mombasa waweza kumwona mtu lazungumzwa jambo la dini nini bwana tatufundisha nini bwana sisi tunzaliwa Mombasa bwana e, ili iweje unzaliwa Mombasa ndio nini wefikiria mtu aelezewa jambo la elimu afundishwa jambo la khairi afundishwa jambo la ilmu na mwenzake kisha yuamongojea amalize kuzungumza kisha muulize wewe watoka wapi kwa mfano hapa sasa tunkai aulizwe nani nani hapa toka sehemu za huku juu eh siwaoni hapa wengi wankimbia ama jikoni Isa rafiki yangu sijui kwa wapi almuhimu wewe toka wapi mimi natoka Nairobi wewe toka Nairobi kebu kebu nyamaza una elimu wewe ah kwa nini mimi natoka pwani bwana yani yeye aona kwa kuwa yuko huku pwani basi aijua dini na kweli watu wa kule bara wafikiria watu wajua dini kuna mazuzu jamaa huku tena wengi hata kusoma kweli wengi kweli na kuna mmoja khariji namkumbuka alikuwa akipiga kelele kafiri sijui ni kafiri basi ukimchukulia msaafu pale juu si kuna msaafu pale kwenye bao mtolee kisha fungua hivi kisha mbegu soma hapa ushanza ushanza kumbe hajui hata kusoma qurani akufurisha watu wallahi alazim nafik kafiri ah bas wachana na huyo kafiri wewe na huyo mnafik na nani mnafik sio shekhi gani mnafik wewe soma hapa wewe soma hii peji sasa matezo wao ushaanza eh? wewe mzaa mwingine ukijinga kijinga kwa sababu nazungumza nini huku wanileta ah, hajui sasa nawapeni siri mdoko huko bara mafikiria watu wote huko Mombasa wansoma na hamna lolote hamna wengi wao hawana haja na hiyo na wewe kama uamini ngoja siku moja swali msikiti wote imamu akosee ankosa raka hivi ama nsahau kitu kwenye swala utajua neema ya kuishi kwenye msikiti wa sunna hapa wewe huna kazi hapa alhamdulillah mmoja atakauliza kwani mvipi ah hii sawa sawa fanye hivi na hivi na hivi na watu na heshima zao hapo wataketi ah, tuendelee mimi naona hii swala tuirejelee mimi naona mwingine anasema ah, ah raka moja tu hiyo hiyo tunakosea ndio tuongeze mwingine anasema ah, ah msikiti mmoja hapo mjini hapo Mombasa ilitokea imamu ansaura raka moja aisha raka tatu akaketi tahiyatu akatoa salamu wasimwambie subhanallah kwa sababu watu wote akili zao haziko hao msikiti mzima akili zao kila mtu hajiamini kama leo hii tatu ama nne hii hii tatu hakuna mtu yajiamini sasa ikabidi watu vaa kimya kama ingelikuwa tatu si mwenzangu angesema na yule mwenzake si angesema huyu kwa hivyo watu wakakaa kimya imamu akakitashahud akatoa salamu akitoa salamu mwezi jamaa mtatu ni nne hizi sasa ikaanza eh mimi pia nafikiria mtatu mipi? kwa hiyo zile rai zilivyoongezeka basi hizi tatu tumekubaliana ni tatu sasa tufanyeje yule imamu mwenyewe sasa muonaje ataka ushauri mmoja asema mimi naona tuongeze hiyo rakaa moja tuongezee rakaa mchia tasujudu sujudu sawa ambaye huyo alikuwa yuko sawa mwenzake akasema haiwezekani ingelikuwa hatujazungumza hapo lakini tushatia maneno hapa katikati hii tabiri tuanze mwanzo hii sasa yule imamu alivyosikia mvutano mvutano eh bana tuanzeni mwanzo yaishe na yani si tukiswali nne si basi kwani kutakuwa na mzozo gani baada ya hapo hakuna cha sahu hakuna cha chochote taswali tena upya jamaa wakasali tarawih badala ya isha ikageuka tarawih rakaa saba sasa badala ya kuwa wacha moja ilikuwa wanaongeza juu yake tatu zikawa saba sasa ukishaona mambo kama hayo utasema alhamdulillah ilmu jamani muhimu wewe muhimu sana وكذلك ليس من الحياء ما يؤدي إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم بالحق والقيام به وأداء الشهادات والنصح لعباد الله كذلك سكتك حياة ساوى inaompelekea mtu kuacha kuamrisha mema na kukataza maovu na waambieni nyinyi wanafunzi si katika haya kuona haya kutoa hutuba ya Ijumaa wewe utatoa hutuba unaona haya hiyo si haya hiyo si haya kisheria makosa bwana utasimama utoe kalima naona haya waona haya nini wewe utaswalisha bwana naona haya kuswalisha ah. sasa wasomea nini haya hebu tuonyeshe hiyo haya iko wapi kisheria umeamrishwa ukiona haya usitoe hutuba juma kwa hivyo tukiona haya sote kutoa hutuba ya juma tukaeni hivi tuswalini adhuhuri sio oh, ukiambiwa toa hutuba ya juma simama mwanamume utoe hutuba ya juma sawa sawa maadamu umesoma alhamdulillah toa hutuba wafaidishe watu nasema hili kwa sababu nishawaona hapa hapa wanafunzi wambia wewe inshallah utatoa khutba wamuona iwaweza kisha yule mtu asema da naona haya kweli waona haya nini katika kuamrisha mema na kukataza maovu hakuna haya la sivyo tutabaki sisi tufanya maovu atuambizani kadhalika kuhukumu kwa haki usimuonee mtu haya kwa kuhukumu kwenye haki wamekuja watu wawili watakaohukumu baina yao usione haya kuhukumu baina yao uzungumze lilio haki kadhalika kutoa